سلام مجدد عرض میکنم خواهر عزیزم جان خوبی سلام من از خیلی خیلی تشکر میکنم که شما موافقت کردی برای بخش این ویدیو من الان دارم ضبط میکنم برای نمونه تدریس ما و میخوام بخشش کنم در وبسایتمون سایت مکالمه عربی www.مکالمه عربی خیلی ممنونم که شما موافق عیش البته صد درصد شما موافقی برای پخشش جهانی در وبسایت درسته بله 100 درصد ازت خب بذار ببینیم الان یاد گرفتی از خودم از بند خدا از رافع آدم الهاشمی چی یاد گرفتی در زبان عرب من خب تا اینجایی که اومدم خیلی چیزا یاد گرفتم و نکرده بودن اعداد جر حالت اعراب بعد مفعول به و اینکه چجوری به چه صورت یه فعلی رو داخل جمله بیارم به شکل اسم فائل اسم مفعول مزاره و مازی خب اینا رو من یاد گرفتم و خب خیلی خیلی برام روونتر شده عربی و حالا با توجه به قبل الان علاقم نسبت به یادگیری خب بیشتر شده چون ملموستر شده برام مطالب و راحتتر شده برام مطالب تره الان یادگیری عربی برام بسیار عالی بسیار عالی قبلا خب برای مثلا کمی واقعی بابت حالات الاعراب خب بفرمان توجه یاد گرفتی برای حالات برای حالت اعراب ما نصب داریم رفت داریم جر داریم بعد اینکه بستگی داره که مثلا اگر مفعولون به هم بیاد داخل جمله همیشه و همیشه حالتش به صورت نصب همیشه به صورت نصب میاد حالا با توجه نگاه کنیم که معرفه هست یا نکرده اگر معرفه به ال باشه خب هم نصب میاد اگر نکره باشه به صورت تنوین میاد درسته بعد ادامه بده بفرما بعد اعداد جر بعد از اعداد جر همیشه زمه میاد درسته بعد اعداد جر اعداد جر اصلا در حالت جر شد یعنی وقتی اعداد بله. جر میاد قبل لب لما جرو شد الان یا تنوین بله. تنوین کسره میگیره اگر نکره بود بله. یا کسره میگیره اگر کسره میگه معرفه بود اگر معرفه بود معرفه بله. معرفه بله بعد بله. حالا رفت چیه؟ حالا حالت رفت حالت رفت وقتی فائل قرار میگیره درسته؟ درسته بله کاملا درسته وقتی فائل قرار میگیره حالت رفت میگیره اگر مبتدا باشه تنوین میگیره تنوین میگیره کاملا درسته ولی بستگی هم داره به جنس خودش آیا این لاود آیا لاود وقتی اومد اول جمله آیا این لاود معرفه اومد یا نکره اومد نکره اومد بله مثلا اگر گفتم مثلا طالب طالب مجتهد طالب مجتهد یا طالب ذکی یعنی دانشجوی باهوشی باهوش اگر باهوش اگر گفتیم مثلا طالب الان طالب بدون علة تعريف بله. من علة تعريف الان نداره بالتالي اجي اللي التعريف جريف شد الطالب قد بيجي الطالب طالب بابا ما بابا ما ومدام طالب ذكي بل انا وقت طيب. تمركز منكم باللفظة بعدي ذكيون شون انا ذكيون اللي تعرف ندرة يعني نكرس لان ذكيون لفظه بعدي تنوين ضم قرف بل لفظه قبلي ضم قرف نعم بستگی داره به جنس خودش آیا معرفه بود یا نکره بود نکره بود بله کاملا درست قابلا بابت ادوات جر یاد گرفتی بعد از ادوات جر هر چی اسم میاد بله. میشه لب وقتی لب میاد مج... ميشا مجرور بالي دقيقا وقت لا لفظيات بعد اداة تجار هر لفظ ومد بعد اداة لفظي ومد بعد اداة تجار ميشا مجرور من حالة اعراب الان جار شده وقت حالة اعراب اصلا يك لفظ مثلا اگه یک لفظی هم داشته باشیم داخل جمله و بعدیش معرفه به ال باشه ما با توجه به اون علامت یعنی موصوف و, صفت آره، در نظر میگیریم علامتش به صورت همون میگه حالت اعرابش بله کاملا درسته چرا چه قاعده داریم برای صفت و موصوف؟ قاعده داریم تابع به همان دیگه صفت به موصوف تابعیت داره تابع بله همیشه تا ابد صفت به موصوف تابعیت داره یعنی اگر الان بله. موصوف در حالت رفع بود 100 درصد الان صفت موصوف در حالت رفع کاملا درسته اگر در حالت نصب بود صفت چی میشه الان حالت نصب میگیره در حالت نصب اگر در حالت جر بازم حالت جر میگیره خب الان چی فرقی داره بین لفظ نکره و معرفه چه فرقی داره معرفه به ال یعنی محترمانه تر یعنی یک چیزی که ما شناخته شده میخوایم بگیم به, شخص به مخاطبمون ولی نکره لفظیه که بیادبانه نیستش ولی معدبانه, هم نیستش لفظیه که ما میخوایم بگیم و شناخته شده نیستش برای ما کاملا دقیقا ولی دقیقا ولی الان وقتی میاد لفظ معرفه یا میاد با تعریف یا میاد با ضمیر چون هر ضمیر که بله. داریم داخل جمله چی اول جمله بود چی وسط جمله چی آخر جمله همه ضمایر همشون معرفه نیستن همشون معرفه وقتی میاد یه لفظی یا با ضمیر میاد یا با التعریف میاد يعني مثل مثلا تلميذ تلميذ تلميذ يعني دانش آه. آموز معادلة تلميذ در زبان فارسی میشه دانش آموز دانش آموز دانش آموز میشه اگر گفتم الان تلمیذون لان تلميذ نكرس يعني براي براي متكلم ومخاطب مشخص نيس كدوم يعني الان كدوم تلميذ كدوم دانش آموز اذا قلت تلميذ ذهب الى المدرسه طب كدوم دانش آموز راس بالمدرسه انا قلت الان يا دانش آموز راس بالمدرسه طب كدوم دانش آموز لان براي متكلم وبراي مخاطب شخص نيس بالوقت مية اللي للتعريف جرجوفتن التلميذ ذهب إلى المدرسة إذن مشخصة براية متكلم وبراية مخاطب مخاطب یا يوم بله. یا میاد با بابا مير مثلا مثلا داره میگه مثلا تلمیذیه تلمیذیه دانش آموز من رفت به مدرسه تلمیذه ذهب الى المدرسه يقول مثلا پسرم رفت به مدرسه ابني ذهب الى المدرسه دخترم رفت به مدرسه ابنتي ذهبت إلى المدرسة كان وقتي أمد إن لفظ كيف في دختار في غيره ايش فرق ندري يا لفظ بإضافية ضمير لفظ بإضافية ضمير قال له تعرف بإضافية لفظ لان شد معرفة تخصص براي شي براي آه. متكلم وبراي مخاطب مخاطب شد معرفة فلي وقت مياد بدون الا التعريف يا بدون ضمير مياد لان شد نكره يعني مشخصني ايه بله خب. دیگه چی چی داری البته زبان عربی چی یاد گرفتی غیر اونها نمیدونم چون مطالعه نکردم الان تو ذهنم هستش ولی چون مطالعه نداشتم این بله. دقیقا نمیتونم کامل توضیح بدم ولی تمام چیزی که گفتین بیشترش تو ذهنم هستش بسیار عالی خیلی خوب خب الان میتونید مثلا چند جمله برایمون بسازید مثلا در حالت رب در حالت ناس، در حالت در به عربی عربی ام... ام... خب. ذهب ذهب الى المدرسه عملا درسته مدرسه. المدرسه اليون ذهب الى المدرسه دي قبلا بهشون بگید الان معادل این جمله به زبان فارسی چی شد؟ چی میشه الان؟ علی رفت به مدرسه این خب، درسته؟ در علی الان این جمله اومد در حالت چیه؟ در حالت جر یا در حالت رفت؟ الیون این در حالت جره إصابته إلى المدرسة فعلة وجود أداة دجال إلى اداه دجال طب برايا حالة اي آه، برايا حاله نصب میشه میشه يعني بايد هي مفعول به هي داخل الجمله اضافه کنم بله بله میشه ذهبت علیون ذهب علیون چون علیون الان مذکره بله, بله. علیون بله اه... الا نه الا بازم شد مجرور به بله بله, بله. ذهب علیون میتونم یه اس بیارم زهر علیون آره. آره. حسن کمال و الى المدرسه ذهب علي وكمال الى المدرسه الان اومد براي براي على الرفع اومد الان علي وكمال بله. شد فاعله فاعل شد بله ولی وقتی میخوایی یه جمله بسازیم برای مفعول بهی یعنی در حالت نصب باید مفعول بهی بیارم داخل جمله مثلا دارم میگم مثلا علیون قرأ الكتابه علیون قرأ الكتابه لأن الكتابه چی شد مفعول به مفعول به مفعول به چرا مفعول به شد بله. علت چیه قرار کتاب چون یه, کار شروعش انجام میشه یعنی خوندن کتاب یعنی کاریه که داره انجام میشه و به علت وجود فعل و فاعل برای مشخص شد که فورا الان لفظ بعدی الان صد درصد مفعول شد هر فعلي وقتی میاد داخل جمله تقدر فعل فعلهم داره بعدش بعد. ممكن ظاهر میشه عفري ممكن میشه ظاهر ظاهره داخل الجمله يا بشكل غايب يا مستتر ما بش مستتر ظاهر نمشي ولی وقتی فعل مية داخل جمله سد درسد فاعل داره فاعل هم داره سد درسد مفعول به داره مفعول به فعل بدون فاعل دیگه فعل نمشي فعل بدون فاعل والفعل بدون مفعول به هم كده ايه طيب. اوكي اي خب خب دقيقه مثلا يا جمله بسازي آه، بابتها نكره ومعرفه جدر حالة رفع جدر حالة نصب جدر حالة جر فرقين نعم. آه میشه آه بله آه، آه، يقرأ العربية طلاب يقرؤون العربية وست الآن طلاب نكرة يا معرفة آه، طلاب آه، نكرة عملا درسته وراي معرفة شي مش الآن میشه الطلاب قرأ عربية قرأوا العربية درسته الآن قرأوا العربية بله قرأوا العربية خب الان الطلاب قرأوا العربیت معادلش به فارسی چی میشه دانشجو عربی خواند درسته دانشجویان جویان دانشجویان چون الان جمع شده طلاب و جمع جمع بله کاملا بله. علی عالی علی عالی کارت خیلی عالی بسیار عالی من بهت خیلی خیلی افتخار میکنم خواهر عزیزم و ازت خیلی تشکر میکنم بازم ازت تشکر میکنم که شما موافقت کردی برای ضبط این ویدیو و برای بخشش در وبسایتمون .com خیلی ممنون ازت خیلی خواهش میکنم